Za njih je on pripremio džennetske bašće kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i uvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. U jeziku kao što sam eto nešto stisnuto, tijesno, zbijeno i tako dalje. E, Kur'anski ajet kaže, onaj ko se okrene od Allahove upute, imaće tijesan život, težak život i tako dalje. E, zasigurno da čovjek okrenuši se od Allahove upute, od Kur'ana Kerima, a je sunnata Rasula, ali i sada selam, ići će s minama na ovome svijetu. Neće Znati kako treba da postupa, kamo da može po da, da radi kako je ispravno. Čovjek može imati mjetka, može imati ove slasti, dunjavičke, ako mu opet Allah radi, sam će. Ali uzvišen je Allah u svoju upravo u tome i koji je postavljen za svoj cilj zadnje da bude mu azab u tome i Da Da mu azab da bude u tome što je postavljen za cilj mimo ovoga što je islamu određeno. Dakle, ovo je Allahov zakon. I ovaj ajet se računa u e, ajete koji govore o Allahovim sunnetima, o Allahovim zakonima. Dakle, zasigurno da onaj ko napusti Kur'an i Kerim, ko napusti e, praksu Allahovog poslanika, ali sad islam, tako dalje, taj će imati težak život. Koliko god se nama činio ugačani njihov život i sređenim, ako uđemo unutar njega i vidimo, to, to je jedan azab javno se prije, prije djeta. I zato ima ono jedno kazivanje, ja ću kralj, u ome e, koje je vezano za imama šatiju, Idući u Misiru, susreo ga je jedan život, jedan život, koji mu reče, koji je bio teškog stanja, otrcan, siromašan i tako radi. A imam šatija, dalje stotina učenika u pratnju i tako dalje. Pa kaže, zar vaš poslanik ne kaže da je ovaj svijet zatvor za vjernika, a uživanje za nevjernika. A pa je suprotno to mi kaže, jeste. Znači, ovaj život, da time da aludira da time što je on u takvom jednom i jednom stanju, da je on stvari vjernik, pa nije riječima Allahova koja je nikako porao. A onda imam Kavija kaže, tačno je. Istina je što kaže Allah pa sami i tako se radi. To u čemu si ti, to ti je uživanje prema onome šta će život daje. A ovo u čemu sam ja, ovo je zatvor prema onome što ćemo imati kao vjerni. I taj život ima Dakle, zasigurno je da nema puta, nimo puta Islama, i ako ima doktorovo nešto da doda, sigurno ima. Imamo pa doktora, evo za doktora pitanje vaše sine ovako kad ide kraće da možemo što više i ako sva ako Bog da pitan govor. Ja bi samo, ja se halal. Hmm? Još jedno pitanje mi se uspostavilo da odgovorim, dozvoljava dok se. Ima situacija u čovjekovom životu. Kada, je, kada čovjek ne može sobom vlada. Teška situacija. U tom je slučaju, ako čovjek nije u mogućnosti da uči Kur'an koliko ga uobičajno uči, e, u tom je slučaju nije odgovoran. Ali ako čovjek postavi kao zadnje pitanje u svome životu Kur'an, pa ga ne pa e, ne čita prijevod Kur'ana i tako ne znači sigurno će biti odgovoran. Pa hadisima Rasula Ali Sada Salam spominje se da čovjek koji, e, da među najvećim grijesima je onaj grijeh da čovjek ne uči nešto iz Kur'ana pa zaboravi. Dakle, vrlo velika je odgovornost na se ove Allahove knjige. I zato svi u tome smislu trebamo da se potrudimo, da saznamo. Neki kažu opet ja onda kad sam odgovoran, ako zaboravim neću ni učiti. Onda je još to gore. Dužan si naučiti i dužan si to čuvati i dužan si po tome raditi. A ako želi zbog uslova života teški nešto zaboravlja, nije u njegovoj mogućnosti, jer znači da učenje nije ni odgovoran. Ako bi nešto i zaboravio. Ali ne smije to biti namjerno i iz nemara prema šta se tačnije podrazumijeva pod izrazom ili pod izjavom, jel? E, Isa a.s. nije imao grijeha ili grijeh ili, ili bio je bez grijeha. Ajde, halal, ja. Ajde, Vezano za Isa a.s. spominje se u hadisu šafata da su svi Allahovi poslanici kojima su ljudi došli na kijametskom danu da čine šafaat za znači, čovječanstvo ono da počne kijametski dan, da počne sud u stvari. E, došli su prvo Adem ale i selam pa se on, pa on kaže e, ja se stidim Allaha jer on se danas rasrdio, nikada se prije to, ovoga dana toliko, niti će se poslije ovoga dana toliko rasrditi. A ja sam uzgriješio jedući s onoga drveta u džennetu. Idite Nuhu, pa od, odu Nuhu, kaže, isto Nuh, ali selam, ja sam dovu činio protiv svoga naroda. Pa odu onda Ibrahimu, ali selam, Ibrahim, ali selam, kaže, ja sam rekao tri laži. ako su te njegove tri laži istinite i nek naše istine. Dugačak je hadis i tako dalje. I onda dolaze do dolaze do Musa, ali selam, i pita i njega isto tako, on kaže, ja, ja se slušavam Allaha, ja sam ubio e, čovjeka Bigajri Haki, koji je to bio nenamjerno, i onda dolaze do Isa alaihi salam i on ne spominje ni jedan grijeh. I u tome hadisu, dakle, ne spominje se ni jedan grijeh da je učinio Isa alaihi salam bez ikakvog griha. I zatim kaže, vidite Muhammed alaihi salam, on je taj koji kome je šefaat prihvaćen kod uzvišnog Allaha i onda će seždu učiniti Allahu pod aršom i učiti dove i moliti uzvišenog Allaha dovama za koje kaže Allahov Resul ja ih sada ne znam ali će ih Allah dati da ih tada I onda će veličati i slaviti i hvaliti uzvišenog Allaha tako da će mu se reći Ja Muhammed irfa ra'sek vašfa'ti šafa'a wasel tu'ta. O Muhammede digni glavu čini šafa'a da će ti se. Traži bit će ti odobreno. Dakle, to je taj el-maqamul mahmud jedno počasno mjesto koje će mu se dati i za koje mi molimo uzvišnog Allaha da mu dadne nakon svakog ezana kao njegov umet. Ako uči tu dobu poslije ezana, Resulullah ali Sato sam kaže da će mu biti šefači. A to je poznata dova Allahuma rabba hadi da'uti tamme salatil ati Muhammeda i Vesijeta i آت نبينا محمدا Allahuma maqamem mahmuda i مقاما محمودا To je da dova koju bi dobro bilo da svi naučili. Evo ovaj za doktora Gara. Hadis govori o tome da svako ko rekne nešto o Kur'anu od sebe pogriješuje. Da li su ashabi govorili o Kur'anu nešto što nije rekao Boži poslanik sallallahu i kako se to tumači? Dakle, ovdje se, mislila sallallahu wa sallam, Muhammed, hvala ali, Oni se prije svega kad se to kaže, misli e, da pokaže bez, dakle, znanje, a kad se kaže znanje, onda e, vi znate da su šarijet tumači Kur'an i Kerim, prvo u i Kerimom, ako ima neki ajet koji ga brže pojašnjava, ako nema, onda se ide na sunet Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam da se utvrdi da li on neki ajet objasnije ili ne. Recimo, ako gledate kuranski ajete je možda bolje Hafiz mogao pojasniti, vidite samo da se govori kako je Allah naredio melecima se pokloni Ademu, svi se poklonili, illa i bliz. I logički kada čitaš te ajete, smatraš da je doista Iblis bio od porodce Meleka, jer nema nikakvih drugih indikacija da je on nekog drugog. Međutim, ako se uči Kur'an i Kerim kompletan, pa se stalno uči, izučava i dođeš do sure Kehf, do 50. ajeta u kome se kaže o min al džinni, ta sačeka an emri rabbi. Dio džina, pa je pogriješio prema gospodaru svome, emru svoje gospodara. Dakle, ovdje govori jasno, eksplicite, otvoreno, da je dio džina. Prema tome, e, Kur'an daje odgovor već i ne treba posljedno dalje istraživati. Međutim, ako nema odgovora u i Kerimu, onda se istražuje sunetu Allahog poslanika, sallallahu Ako i to nekada nije, jer to je nekada ostavljeno da ljudi neke stvari otkrivaju iz drugih elemenata, onda se ide dalje, onda se uzmu e, riječi govora hada i njihove predaje. I onda se prati to. I kad nema u njima, onda se ide od ulemi. Kad nigdje ne nađemo, onda mi moramo na neki način tražiti izmaz. Ali ne da mi tražimo kao što je kod nas, koji god ajet, svako od nas tumači, vidjeli ste. Kod mene jedan gusto bio u džematu, sam bil bio hođa, kaže on meni, onaj, ulazim, možda ste čuli zato, ja dolazim pre žami, on kaže ljudima, ljudi, proživljenja neće biti. Ljudima on govori, ja rekao, stafirullah, husto, ti si izgleda tu veliki gdje po šta to uradi čovjek? Ne igra, nego tebi odmah Allah Allahu, svom gospodaru, da ti oprosti, ti izaš ti si za nijeko proživljenje. To je jedan od temelja vjere. Prema tome, odmah Allahu kaže, vallahi ja, to sam ja u Kur'anu našao. Vela havle huso, šta radiš? Neko, molim te da ne taj mushaf što ti čito i učio, da ne stiga pa ćemo mi zajedno pročitati. Kaže iz akšama ti ja dolazim i donosim. Samo da skrati. I on dolazi odmah iz akšama nosi onaj mushaf od prijevod Kur'ani Kerima od Čaušen Šepanđe. I sura je Nahl, A on ljudima objašnjava o suri Nahl. Rekao, huso, to nije Nahl sura. Kaže, je, jes, Nahl, on Nahl, njega Nahl. I donese ti moj husa džematlija, mi džematlija u mene u džami i donese taj mushaf, odnosno prijevod, i ja onda čitam prijevod, tamo piše ajet, jedan od tih ajeta, a opet će na arabskom jeziku, kaže, nevjernici govori, i dvotačka, i navodni zna. Proživljenja neće biti. Onda uspješni zatvoren navodni znaci, onda Allah dalje nastavlja, naprotiv, Allahovo obećanje ispred. Znači, suprotno tome, više proživljenja, ali Gusa on hudne na slogove čita, ne, nije, nije ti govore. I da si on prosto za slogove, on zaboravio, on ne vidi ti govori. I prođe mene, neće biti. On je samo to zapamtio. I on ljudima, onaj, dakle, problem je u tome što se ne može kako to maš ne može se ajet kidat. ne može se pola ajeta uzmat kao onaj Meša Selmović u romanu Dervi smrt, onaj svi sud na gubitku i tri tačke stavi. Ne može, jer nije to Allahova poruka. Allahova je poruka da svi ljudi na gubitku illa lezina amenu amenu salihati vatova se ovdje hak vatova se ovdje Dakle, moraš ovo zunijeti, jer ne možeš tu stati, tu je onaj lam, vidjeli ste, i nemaš pravo sad moraš onaj misl završiti. I nema pravo čovjek tu da stane i završi. Kao što kad mi rekli, ne uzubila Allah ilaha, nema Boga, nema Boga, ako ne nastaviš. Illa Allah, tek potvrđuje to naprijed. Ono to je sve pravo prekidati. Jer tako i ovdje, kad čovjek čita ajet, je voditi računa, dakle, a da ne govorimo onaj da mora da svaki ajet tražiti pojašnjenje kod oni koji su već više saznali. Pa tek onda govoriti. U drugom kada kaže, kad pogodio, ti si pogriješio. Šta misli da ti pogriješiš? Zato brojna islamska lema kaže da je bida činiti opasni grije od velikog grije. Od velikog grije. Zbog čega? Jer zato svaki musliman zna da je alkohol haram. Svaki musliman na dunjavku zna. Ali kad ti njemu nešto poturi čast i će, on ne zna da je to zbilja vjera, ne on misli da je vjera, a to u stvari neki tvoj adet ili neka tvoja fikcija. I on onda povjeri i to ode. Njegov sin nastavi, njegova kjerka. A oni ne znaju što da to nije vjera. To je problem. I to je veći grije. Zbog toga je veći grije. A nije to nešto što je veći možda od alkohola. Ali kad pogledaš na posljedice, veći je grije. Hajde i sad ispravi kod nas da ovo nije islam, da ovo je. Kako da ga ispraviš? Kako? Zato što je predstavljeno i se misli da je to tako. Mislim, brojne stvari mi kao što kaže, ja nisam slučenjak, živimo u islamu, klanjamo u stvari, mnoge stvari u su živimo. A nismo ni svjesni. I zbog toga treba voditi računa, dakle da u islam se ne ubrizga ono što nije bilo u životu i praksi prvi muslimana, a oni nisu od sebe tumačili Kur'an, nego ono što tumačili, tumačili su prvo na temelju poslanikovi, ali i salam hadisa, na temelju sami ajeta, a onda su oni na temelju učenja, jer su oni živjeli sa ali salamom, najbolje razumjeli njegov govor i razumijeli situaciju u kojoj su bili, mogli nešto reći od sebe, a to sreći od sebe, to opet pojašnjava samo Kur'an i sunnet. Prema tome, kad to imamo, onda možemo još nešto dodati. Da ne bude kao brojni ljudi, nažalost, koji danas drže drsove po Dunjaluku, pa čak i kod nas, on kaže, ja mislim, ja smatram, ja držim. Znači u to vrijeme on misli, on smatra, on drži. I na kraju fino pol sata govori, govori, govori, govori i na kraju jedan jedno donese. Kao što kaže Allah u Kur'anu. I ko biva Allah njemu samo mogu udari na ono što on govorio. I treba Allah da potvrdi njegov, a ne da on kaže Allah, poslanik alaih islam. i onda to mi ko Allah i nadamo se da je ispravno ovo što mislimo da je, da je to to. E onda ti se sa svojim onaj isticanjem ajeta i adisa, ti se malo digneš. A ovako mi hoćemo da smo iznad, evo gledajte, u brojnim predavanjima čuću se brojne vajde, sve ja mislim, ja držim, ja smatram, ja ovako, ja onako. Pa šta onda Allah govori, njegov poslanik, Dakle, prvo se to ističe i onda na kraju samo kad nemamo drugi elemenata mi možemo reći to bi moglo biti u ovom vremenu ovako. Ali na temelju ovoga. Allahu alam. Mnogim ljudima danas je mrtvo srce koji ajet u Kur'anu razmekšavaju ili potiču ljude na razmišljanje ili ima li ajeta koje je Muhammed Ali Svato učio ljudima i koji su to ajeti? Nema sumnje da je učenje Kur'ana poticaj da se srca ožive a srca se oživljavaju zikru Allahovu, Allahovim spominjanjem. A najveće Allahovo tabaraka wa ta'ala spominjanje jeste upravo njegov govor. I zato ćemo vidjeti da je od najvećih načina približavanja uzvišenom Allahu Đelešanu upravo učenje kuran i Kerima. Mi imamo jedan rivajet od Habbaba gdje kaže približavajte se Allahu čime god i kako god i koliko god hoćete na propisan način, ali nećete mu se moći približiti ničim drugim kao što mu se možete približiti njegovim govorom. Dakle, Kur'an je taj kojim se oživljava ljudsko srce. Uputa, iman kada dođe u srce, onda takvo srce je živo. <clears throat> Kur'anski ajet kaže Ela bi lahi tatlo kulub Zasigurno u spominjanju Allaha smiruju se srca. Imamo jedan vrlo važan princip u islamu koji je isto spomenut eh, u al Enfal E, u ajetu koji je prije citiran gdje uzvišeni Allah kaže ja i alladina amenu stajibu lillahi wa rasuli iza da'akum lima wa alamu o ljudi o, o, vjernici odazovite se Allahu i njegovom poslaniku to je upotrebljen izraz isteđibu ne eđivu samo odazovite se već odmah pohitajte da se odazovete Allahu njegovom Rasulu kada vas pozovu ono što vas oživljava i znate da Allah ima uticaj enna Allah jahulu bejna al mar'i wa qalbi ima uticaj između čovjeka i njegovog srca wa ennehu ilaihi tuhšarun i da ćete se njemu vratiti i da ćete njemu proživljeni biti e, Ulema kaže da je ovo jedna od najvećih prijetnji u Kur'anu to znači ako se čovjek ne odazove Allahu i njegovom Resulu, to znači da mu može biti i doći vrijeme da nešto sazna, ali ne mogne to uraditi. Da izgubi svoju tu volju, da izgubi nad sobom kontrolu, da postane iz srca mrtvo. Pa kada kaže čovjeku, pa znaš li da te se to ne smije, znaš li da to islam zabranjuje najstrožiji, kaže znam, ali ne mogu ništa učiniti. Mrtvo srce više se ne odaziva. može se oživjeti vraćanjem islamu, vraćanjem mojim principima. Ali postalo je umrtvljeno nehajnost, nemarom svojim. I zato ashabima je bio kuranski ajet objavljen Elem en takša ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله wa la yekunu الحق ولا utul kitabe bin qabl fa tala فطال l'amadu fa فقست kulubuhum Zar nije došlo vrijeme onima koji vjeruju? Da njihova srca skrušeno, skrušena budu prema Allahu, prema njegovom zikru i onome što je objavljeno od istine. Ili i da njihova srca wala yekunu kelladine i da ne budu kao oni čijima se vrijeme oduljilo pa su im srca postala kruta. Dakle, to su ta srca koja su nemarna prema uzvišenom Allahu Đelešanu. Koja će gledati sahatima i sahatima utakmice, zabavne programe i tako dalje i u tome osjeća užitak, a doći na namaz, ako dođe, to je azab. Da se samo obavi, da se kutariše kaže. Dakle, živjeti sa islamom, živjeti sa ovim što je uzvišenom Allah Đelešanu propisao Da osjetiš ljepotu u islamu, ko što Resul Ali sad sam kaže, وَجُعِلَتْ كُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَةِ I najveća radost i sreća mi je učinjena u namazu. Nije gledao što prije da klanja, što prije da se toga oslobodi. Već osjećao je uživanje, slast, ljepotu u razgovoru sa uzvišenim Allahom Đelešanu. To je živo srce. To je imansko, muminsko srce. Ostalo, to su ona srca koja, kad čuje nehaje. A ako dođe do njega i sazna, neće po tome raditi. I zato čovjek se mora preispitivati stalno. Da ne zapusti svoje srce, da ne dođe u takvu situaciju, da mu postane mrtvo, bezosjećajno. Kako da postigne da se vrati taj život u srce? Prvo zikru Allahom. Dalje, da sebe natjera, da svoj nes natjera na ibadete. S početka nije lako. Ali gdje se postižu deređe, gdje se postižu posebni stepeni, postižu se upravo u teškoćama. Između ostalog, kestratul hupa ili mesadid ići pješice u džamiju, što više koraka kada učiniš, da se što više griha izbriše i što više se vada upiše, u isbagu i ali mekari, i uzimati avde su teškoćama, Studena voda, e, lomi šeitan nogu. Uzmi, pa, uzmi abdest, studenom vodom. Ustao veće, e, da se ne razbudim, da ne uzmem abdest. uzmeću abdest i klanjeću. ću. Jer hadis rasula ali znam, kaže, čovjek koji god legne spavati, šeitan mu zaveže iznad njega tri čvora. Pa ako se probudi i spomene uzvišenog Allaha, bilo sa kaže od dikra, propisanog estagfira, la ilaha illallah, subhanallah, odveže se jedan čvor. Ako uzme abdes, odveže se drugi. Ako klanja, odveže se treći. A ako prespava cijelu noć, onda izotra ustane, a šeitan mu se u uho. Dakle, veliku čast od šeitana dobije. Zašto? Upravo zbog te svoje ljenosti i zbog svoga nemana prema zikru Allahu. Dakle, spominjanje uzvišnog Allaha, Đelešanu, la je zalu lisanuke ratben min zikrila. Neka ti je stalno jezik u zikru Allahu, stalno Allaha Đelešanu spominje. Zatim, ajeti i hadizi koji govori o džennetu i džehennemu. Da vidiš stvarnost toga što je pred tobom. Sutra nam svima treba sad na to mjesto gdje će biti ima fil dženneti o ima fil sa'i. Farikum fil dženneti o farikum fil sa'i. Ili u džennetu ili Trećih ne ima ima jedna skupina koji su ashabu lara. To su ljudi koji će biti između ženeta i džehennema. Jedan period. Kojima su se izjednačila i dobra i loša djela. Pogledajmo koliko je precizan Allahov kantar, Allahov mizan. Nisu radili ni jedno više dobro djelo da im pretegne, niti su više jedno loše da im pretegne. Da su rekli k od kulhu vallahu, to je deset sevaba. Kao jedan harf od kuhu da se rekli. Koliko je Allahovo precizno. I na kraju će im Allah, inša Allah, prosti ove stihu u džennet. Dakle, vidimo iz ovoga svega da čovjek mora živjeti sa islamom. Ne živjeti od islama, nego za islam živjeti. I upravo to je značenje islama. Eslim, Allahu se predaj. Prije nego što nešto učiniš, gledaj, je li Allah ima zadovoljan, uradit ću ga. Nije neću. Ali nemoj gledati da imaš ti svoje ideje, svoje koncepcije ciljeve, eh ja ću svoju vjeru ovako prilagoditi. Da koju godinu uzimam kamate, na koju godinu zakidam državu i ovako i onako, pa ću onda naći za da se napijem i neću ni lagati ni ništa više. Ne može to tako biti. Volite Allah iskušati pa da ne dođe kašto. I zato u ovim pitanjima ne smijemo se prema njima odnositi kao prema našem dunjaluku. Ne, nego ovo je pitanje vjeri. Wala tattakhidhu ayati Allahi huzwa Ne uzimajte Allahove ajete, u vjeru za igru. Olako svatajući i tako dalje. E, neprijatelji sunneta organiziraju, e, argumentiraju da se Allah obavezao čuvati Kur'an, ali se nije obavezao čuvati sunnet. Kako im odgovoriti suprotstaviti? Što se tiče ajeta koji govori, naravno, to smo čuli i čini se Hafiz Sende je spomenuo u svom govoru, da Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, obećao da će čuvati Kur'an i Kerim, to se misli naravno čuvati Kur'an i Kerim od bilo kakve preinake jednog jedinog harfa i njegove izmjene. Tiče sunneta Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, to je naravno drugi izvor koji nije na taj način prenesen kako je Allahova objava. Kao što znate imate hadisi kutiju u kome je govor Allahov, ali su riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dakle, manija ili sadržaj, suština je od Allaha, ali je govor nas od poslanika sallallahu alaihi wasallam, jer je njemu bilo ubrzano u njegovo srce, dakle, da to objasni ljudima, kao kada vi sad prenijeli nama, kako smo ono imali prilike sad malo prije čut, Hafiz došao i tamo klanio i onda prenose Evo ga, i sad kad bi on poručio, eto mene samo da klanjam tri rekata akšama, mi svako od vas prenio svojim riječima što je Hafiz rekao. I on nije ništa izmijenio, suština je ista, ali nije citirao Hafiza od riječi do riječi. Razumijete? Ali je rekao da on klanja tri rekata. Tako je hadis i kuci došao preko poslanika sallallahu alaihi sallam. Dakle, manija je sadržaj od gospodara svjetova, ali su riječi od Allahovog poslanika sallallahu alaihi Kada je u pitanju hadis, to je došlo također putem jedne vrste objave, ali ne na način kako je Kur'an i Kerim, jer je tu svaku riječ, svaki harf izgovorio Džibril Amin. Obzirom da ima hadisa koje prenose časni ashabi Ridvanullahi ta'ala alaihi mežnain od poslanika alaihi salam nekada čak i onaj, kako bi rekao, manijom sadržajem, dakle svojim riječima, njima je bilo dopušteno, kako kaže islamska olema i veliki muhaddisi, zbog toga što su oni znali tačno riječi, znali njihova značenja, znali arapski jezik, znali finesa arabskog jezika, znali hadis, Kur'an i Kerim i fikr, i onda je njima bilo dopušteno da nekada izgovore svojim riječima. Oto da imate predaja, vidite, prenosi Ebu Hureyre, prenosi Enes ibn Malik, prenosi e, Ebu Said al-Hudri radijallahu ta'ala anhu mežmain. I vidite mala razlika, ovaj kaže le, ovaj kaže fe. Dakle, nije problem u tome i tu, to Allah nije odredio da će čuvati svako ve i fe, nego to zavisi od ravija koji prenose da mogu nekada kažu ve ili fe ili slično tome, ali neće poremetiti ono što je došlo hadisom. Prema tome, Allah je omogućio da i u sunnetu da se on sačuva putem ove uleme koja je na vrijeme to shvatila. Zamislite sada da nije jedan Omer ibn Abdulaziz pokrenuo pitanje sabiranja hadisa i da se nije pojavio jedan imam i Buhari i muslim gdje bi bilo mjesto sunneta. Ali zar se to moglo desiti? U islamu se ništa nije desilo, a da to Allah nije tako odredio. Prema tome sve što je bilo, to je jasno odredba gospodara svjetova. Dakle, Allah je svojim načinom pokazao da je sunnet drugorazredni Dakle, drugi izvor i da nije kao Kur'an i Kerim. U onom smislu jer je Allahova riječ od harfa do harfa. Sunnet je došao na ovaj način da se muslimani malo pobrinu da svojim radom, trudom, putovanjem koji sam malo prije u predavanju spomenuto mjesec dana hoda, da pokažu svoj dakle, entuzijazam, svoj elan, svoju volju, svoju snagu, svoj sabor, svoju izdržljivost i da na taj način onaj dokažu svoju vjeru. Pa Allah htio da džuhdom i džuhudom leme i e, dakle sunana da se ostvari i očuva i ovaj Allahov dakle imperativ koji je rečeno u Kurani Kerimu da treba slijediti el kitab wal hikme i sva ulema među njima imam šafije smatraju da u al hikme se odnosi na sunnet i da je to isto Allah objavio kao i ovo samo na jedan drugačiji način i da je Allah i ovo čuvao kao i Kur'an samo na jedan drugačiji način preko uleme koja je tačno zna je li ovo hadis ili nije i neko kao što imate naši ljudi kažu, pogledaj onoga, vadi iz naftalina hadise, kad čovjek dobro zna. Veli on je izmišlja. Zato što on ne zna i misli da niko ne zna ako on ne zna. Ali ljudi dakle znaju, ako ne znam ja, zna on. Ako ne zna on, ima neki šej koji zna. Prema tome ide se do onog šeja koji zna ili imaju čitavi Allah je dao koji, u kojima su svi hadisi provjereni. I nema jedno da kažemo možda hadis, možda i nije. Ulema ga je ucijenila. I može biti razlika samo nekad u da li je hadis bilja hasan ili sahih. Tu nekad postoji mala razlika u mišljenjima u leme. Ali uglavnom u svim najvećim brojem hadisa u lema je saglasna. Ovaj hadis valja, ovaj ne valja. I tu nema razlike. Samo mala razlika da li je baš Hasan sahih Hasan ili Hasan sahih kako kaže imam Tirmizi ili je to sahih kako kaže imam Albani ili kako kaže imam Buhari. To je mala razlika i male se nese. Ali dakle i sunnet je očivan kao što je Kur'an samo na jedan drugačiji način i tu ima ovako kad dođete neko kaže ono, neko kaže ono i nama se misli da to nije, međutim vi pogledajte čitave, uzmite Ibn su Sujutija, uzmite druge za hadisa, sve ćete naći šta je hadis, šta nije i kaže se za ovo da nije hadis. Možda ga je izgovorio neko da shaba, ali to nije hadis, onaj koga je izgovorio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kao što imate brojne hadise, vi to znate, da ne bi da citirali sa ovoga mjesta da ne bi Mislim da je ovim i na ovo pitanje odgovoreno kako da znamo koji su hadisi sem Buhari i muslima sahi, Možemo ukratko, dakle, nisu svi hadisi, ovaj, dakle, nisu samo hadisi u Buhari i muslim sahih. To da znate u Buhari i muslimu, svi su hadisi sahi po svoj islamskoj len. Međutim, ima nekih žetaka koji kažu za par hadisa da su malo drugačiji. Ali uglavnom, sva ulema i većina uleme džumhuru u ulema što se kaže su saglasni da, da su jedan i drugi e, sahi e, do, kraja vjerodostojni. Međutim imate i drugi e, zbirki u kojima ima takvih vrijednih hadisa i sahi iako nisu svi zbog toga što nisu ostali hadisi toliko kriterije uspostavili jake, precizne, toliko precizne koje vi danas niste u stanju kompjuterom riješiti, to su imam Bukhari i muslim radili i znali su ko je ravija, komu je otac, komu je mati, komu je dajđa, komu je amidža, komu je komšija, kad je umro, ona kad je živio, s kim se družio, sve moguće elemente su poznavali. To nije bilo otkrivanje radi, radi mahana, nego otkrivanje radi vjere. I to kad se otkrije čovjek i proglasi lastem, to nije onaj koji napada čovjeka zbog čega će se odgovarati, nego će, kako je rekao jedan, jel tako, od velikih ljudi, Jahja ibn in i njemu slični, kada je bio upitan što ti tako govoriš za čovjeka i kažeš, otvrno da je i on kaže, ja volim da kažem to njemu, nego da me sutra Alehi vam pita na sudnjem danu, što nisi čuvao moj sunnet kako je izjavio Imam Buhari u svojoj jednoj predaji. Prema tome mi, čovjek koji objašnjava, malo prije govori o kupusu, koji govori o jabukama, koji govori o tehnici, on može da malo zglajze i nije veliki problem, ali kad govori o vjeri mora govoriti ispravno. Kad prenosi hadis mora prenositi ispravno. Dakle, ima hadise i drugim zbirkam koji sahi, ali nisu svi. I naravno Lema je sad procijenila i odredila. Imate brojne e, hadiska djela među njima še Albanija i brojne druge hadise posebno u ranijim stoljećima koji su svako djelo uzeli i one hadise izuzeli koji su i odvojili na jedno mjesto, Hasan na drugo mjesto, Dajif na drugo mjesto, a Meuduate na četvrto mjesto. I na taj način tačno se zna koji je, se može koristiti s koje zbirke, koji ne može. Da li se može učiti Kur'an bez znanja arapskog jezika? Ako da, onda kako? na čovjek je dužan da se potrudi u granicama svoje mogućnosti i okolnosti u kojima živi da uči Kur'an i Kerim. Nema sumnje da onaj kome je pružena veća mogućnost ima i veću odgovornost u pogledu toga. E, učenje samo Kur'an i Kerima nije dovoljno. Dakle, čovjek uz učenje Kur'an i Kerima, ako ne poznaje arapski jezik, treba da, da sazna i značenja toga može ostvariti pitanjem uleme ili čitanjem prijevoda značenja Kur'ana, čitanjem tefsira koji se danas, alhamdulillah, pojavili, imamo danas Ibn kefira e, u skraćenoj verziji, tefsir Ibn kefir. zatim imamo e, tefsir od e, Sejid Kutuba, e, Fizral Kur'an u okrilju Kur'ana i tako dalje. Danas imamo literature ono što zaista čovjek, čime čovjek može da postigne jedno solidno znanje o Kur'an Kerimu je vrlo važno za ovo pitanje jeste e, koliko se ko od nas trudi treba da pokušamo da u svojim sredinama obrazujemo onoliko kadra koliko će nam biti dovoljno da nam e, povećaju znanje o Kur'an i Kerim. I vidimo ovdje da od ovih prisutnih e, većina ili velika većina ih zna jezike država iz kojih su došli. Dakle, neko holandski, neko njemački, neko švedski, neko ovaj ili onaj, ma iz Luksemburga i tako dalje. E, dakle, kad se radi o našem dunjaluku, onda ćemo vrlo lako naučiti te jezike. Kad se radi o ahiretu, o Kur'an Kerimu, to treba da je zaista preće jedno pitanje čemu trebamo posvetiti veliku pažnju. Kada bi čovjek svaki dan po, po jednu riječ naučio iz arapskog jezika, 363. Za dvije, tri godine lijepo je progovorio. Ako ima za to želju i volju i interes, a ako ne ima, sto godina da sjedi nikad ništa neće naučiti. Što znači, treba nam volja i želja za tim i onda trudom će se, ako voda, inša Allah, i postići. Dakle, nije uslov da se poznaje arapski jezik, iako arapski jezik u velikoj mjeri olakšava razumijevanje Kur'ana, kao što se kaže u Kur'anskoj suri, ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به mu'minin. Da smo mi Kur'an objavili nekim strancima koji uopšte Kur'an ne znaju šta znači, pa ga oni učili, ne bi njega vjerovali. Što? Zato što ne znaju harfovi, riječi koje se izgovaraju, ne znaju ova značenja. Mi svoje znanje o islamu i o Kur'anu na to ne smijemo svesti. Potrudimo se, ako mi kao stariji neki nismo mogli to ostvariti, omogućimo svoje djeci. Organizujemo kurs arapskog jezika, teđvida i tako dalje. Budimo na najvećem nivou. Zašto ograničavati se samo na određenu skupinu uleme i gotovo? Ulema svakako nama treba i bez uleme ne može biti. Neki svi možemo biti ulema. To je nemoguće. I nek niko ne misli da, da odjednom se to i se postiži. Ali, pokušajmo, nastojimo. Pogledajmo one proklete komuniste, šta su oni radili. Zar nije bio Tito i Moše Pijade i ostali po zatvoru robijali, a oni su prevodili s ruskog jezika i s drugih prevodili su šta? Kapital i ostala ona dijela dalaleta. Pogledajmo koja je to bila ideja. Iako najgora ideologija, što može biti? Kufr, dalalet i tako dalje. Ali našla je svoje potpomogače. Našla je one koji su stali da je podupru. E tako, Kur'an među nama neće ići boriti se i truditi se i nastojati. Uzvišen Allah ga poslao nama, da ga mi uzmijemo, prihvatimo i radimo po njemu. I zato potrudimo se, nemojmo se zadovoljavati sa manjima ko možemo postići veće. Kad mogu kjaziri učiti arabski jezik da bi se borili protiv islama, zar mi ne možemo? Ono što doktor Malopije je spomenuo puno više u današnjem vremenu, prije nisu mogli. Ali u današnjem vremenu puno više truda ulažu u pogledu Kur'ana i Sunneta nego što ga mi ulažemo. Jer, znate da je poznatija knjiga po kojoj mi danas radimo i koju koristimo za pronalaženje hadisa, a to je knjiga El Mođem El Mufehres El Hadis, knjiga po kojoj po jednoj riječi pronađeš, pronađeš hadis. Da su je sastavili ko? Upravo ti orientalisti, vencinski, 50 godina su na nju radili. Zašto? Da bi uporedili hadise Božijih poslanika, ali sa su i na taj način dokazali, pokušali dokazati kontradiktornost. Da, da jedan sa drugom suprotstavlja. Da je na jednom mjestu rekao jest, a na drugom za isto nije. Pa da kažu, ej, izmišljaju je od sebe. Nisu uspjeli, alhamdulillah. Ali pogledajmo koliki trud oni ulažu, a šta mi radimo. Obrazujemo ono se, nemojmo se zadovoljavati jednim dersom hektično, dajmo više knjige koje izađu literatura, čitajmo ih, kasete koje dođu, ove dersove, ako mi ne možemo otići i obići često našu rodbinu, ovaj ders koji se snimi, pošalji im, nek čuju kao da su bili prisutni, na sve načine mi pokušajmo ovu Allahu vjeru proširiti drugima. Dakle, Kakav je poslanik sallallahu stav prema ljubavi u islamskom braku? Da li je to važno ili mi. da nas je puno mladi. Ja sam i starima treba pričati. Nije sad tome pričati. Pokušat ćemo odgovoriti što je moguće, onaj, dakle, brže. Poslanik sallallahu alaihi sallam je uzor nama u svim elementima i segmentima života, također u pitanju poroci, u pitanju braka i za njegove supruge, časne e, majke vjernika, one su kazale da niko nije bio bolji prema njima od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Vi znate kada je e, Ebu Seleme umro jedan poznati ashab radijallahu talanhu, onda je e, ummi Selema e, kasnija supruga poslanika alaihi selam bila u velikom jadu i u tugi. I ona je ipak očajavala svojim mužem koji je bio strahovito blag i lijepog odnosa sprem njih. Poslanik alaih salam, tješeći nju, kaže joj, umi selama smiri se i moli Allaha da ti dadne bolje od njega. Kaže, ja Rasulullah, zar ima iko bolji od njega? I onda je poslanik alaih Selam nakon izvjesnog vremena ponudio brak da na taj način utješi umi selemu i da na neki način nagradi njen trud i njenog muža i to je počast bila za svaku ženu u to vrijeme da bude supruga Allahov poslanika sallallahu alaihi wa i nakon izvjesnog vremena kada je oženio nju Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ona je izjavila ja nisam mogla shvatiti te riječi alaihi selamove da može neko biti bolji od, od Ebu Seleme kad sam se udala za alaihi vidjela sam da ima bolji od njega dakle svojim postupcima svojim djelima, svojom ljubavlju niko nije mogao nadmašiti poslanika sallallahu alaihi wasallam ovo je samo jedan primjer dakle da, koji nam ukazuje na toliku ljubav koju je alaihi selam pokazivao nam žena još drugi primjer uspud da spomenemo kad smo kod toga koji će nam ilustrirati ponovo tu ljubav, jedna lijep odnos pram žena, jeste da je poslanik ali Salam, to vi znate imao više žena nakon Hazreti Hatiže. Dok je bila Hazreti sad radi Allahu nije imao ni jednu drugu ženu. Nakon njene smrti imao je više žena, vi znate, iz brojnih razloga. E, jedne prilike to opet pokazuje da su i žene poslanika Alehi salatu selam naše časne majke da su imale jednu vrstu ljubomore i to je prirodno. To je prirodno ljudski. Jedne prilike je poslanik Ali bio kod Aiše u njenoj sobi. Vi znate, kad god bi poslanik Ali obilazio svoje žene, onda bi ta žena kod koje je bio taj dan i tu noć spremala hranu za svoga muža, odnosno poslanika, sallallahu alaihi Tu noć je poslanik Ali salam bio kod Hazreti Aiše, radijallahu ta'ala anha. I u tom momentu Allah je dao da je e, Safija, radijallahu ta'ala anha, da je ona, čini se Safija da je bila u talanha, da je skuhala nešto u svojoj sobi. Kad je skuhala nešto joj se plaho učinilo da je ukusno. I sad žao njoj da poslanik ali sila nikova tu hranu. I veli onoj djevojčici koja je služila nju, hajde molim te ovo odnesi poslaniku ali sila nek malo proba. Jer odavno joj se nije onaj, tako učinilo da je hrana ukusnija i ljepša ispala, pa je prosto žao da ali sila malo ne tu hranu. Kad je odnesi ovaj tanjir hrane, poslaniku Ali Salam malo i on proba ne pokusi ovu hranu, plaho mi je lijepo ispala. I zato dok Ali Salam dođe kod nje redu, obajati će hrana, pa neće možda uspije drugi put tako. I mala je ta curica donijela, ona je pojavila se iša na vratima, evo kaže, Safija je poslala ovaj hranu, poslaniku Ali Salam dala da proba, a iša je udarla tu djevojčicu po rukama i tanjir je se razvio i hrana se prosula. Poslanik ali sam gledavši to nasmija se i kaže Aisha kupi novi tanjir i vrati nazad Safiji i nemoj to više činiti. Dakle vidite, mi u tom momentu možda nastupili grubo, možda bi zagalamili, možda bi ženu i ako treba fizički onaj sredili zato što je ona tako nastupila. <laughs> Međutim, niko poslanik, sallallahu alaihi sallam, u tim momentima ona i nije nastupio grubo, nego na jedan lijep način, nasmio se, znao je za taj osjećaj koju ženama ima jednu vrstu ljubomore koja je ljudski da postoji, pa čak i u onaj, našim majkama, a suprugama poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, i na taj način, dakle, pokazao kako je bio pažljiv prema, dakle, i pokazivao ljubav prema svakoj od svojih žena i to treba da nama bude e, primjer. Da ne govorimo o ljubavi sama Iše, odnosno, pardon, pram Hatide radijallahu talana, koji je stalno spominjao, koji je stalno spominjao, prema tome, taj odnos je za nas, naravno, paradigmatičan. Dakle, on je primjer i svjetionik nama u odnosu naših žena. Da li je dozvoljeno klanjati ženi u pantalonama? Da li je dozvoljeno ženi ići na hađ bez mahrema? To je za doktora pitanje. Nema, veze, to je... <laughs> Ja mogu to ženska <laughs> Normalno da žena se e, ne može prispodobljavati, ne može oponašati e, muškarce. Dakle, pantalone su od e, odjeće muškaraca, tako da kao što ih neće nositi uobičajeno, tako neće posebno ni u namazu ih nositi. Dakle, to je, to je e, princip vezan za za klanjanje za klanjanje pantalonama. Što se tiče e, obavljanja e, hađa e, ženi, kaže hađi ili umru bez mahrema. Oko umre svakako da ovaj oko umre žena neće otići na umru bez mahrema E, ali što se tiče hađa ulema se oko toga pitanja e, ima dva mišljenja. E, ono što je ono što je jače u ovome pogledu da islam stavlja uslove za hađ. Ti uslovi su ezadu war Da, da žena ima obskrbu i da ima prevozno sredstvo i da je slobodan put. U tome se dodaje treće, a to je u svakom slučaju i da postoji mahrem, osobito u uslovima u kojima danas žene ovaj idu na hađ gdje ima e, oko 2 ili 3 miliona e, osoba koje učestvuju u hađu gdje je žena podložna e, raznim teškim situacijama i tako dalje. U najmanju ruku ne preporučuje se da žena ide na hađ bez svoga mahrema. A ovo je i tehnički riješeno tako što danas ne izdaju vize bez, bez mahrema. Dakle, potrebno je e, vjenčani list dostaviti ili drug, e, drugo nešto što ukazuje na to da žena ide sa, sa mahremom. I zaista vidjeli smo iz iskustva godinama obavljajući hađ da e, je ženama, da ženama ne mogu žene priteći u pomoć takvim situacijama. Ima takvih situacija gdje je potreban mahrem zaista da bude u ženi i razboli se i tako dalje. Da li je dozvoljeno klanjati ako imamo kremu na listu, a i ako u njoj ima alkohol. U osnovi alkohol vodi se raspravi jer on ili nije. Jer da li je sve što je zabranjeno i nečisto samo po sebi ili ili ovaj e, nije nije nečisto po tome. Osnova u stvarima je da su one da su te stvari čiste dok se ne, dakle, osnova u ovim svim e, stvarima koje se upotrebljavaju u čovjekovom životu jeste da su čiste, osim ako dođe neki dokaz da nisu čiste. Dakle, u tom je slučaju, ovaj, e, što se tiče samog alkohola, s jedne strane imamo zabavu da se alkoholom liječi, dakle nema liječenja alkoholom kao alkohol, ali s druge strane ne imamo dokaza da u tome, ovaj, da je on nečist, kao nečistoća jedna. Dakle, ako uzmemo jedno i drugo, u svakom slučaju ovaj nemamo dokaza da bi to moglo biti nečisto. Allah najbolje zna. S obzirom da je ženi muškarcu naređeno da, da li ikre, e, da li žena može studirati s obzirom da na studiju ima i muškarac? Za doktora. je ovo, Ovako, e, vi znate otprilike narav islama zbog čega je zabranjeno e, odvajanje, odnosno dozvoljeno, odnosno naređeno odvajanje žena i muškaraca u islamu. Nije to da se na neki način e, fizički toliko, odnosno da se tako odvajaju, da na taj način i pravimo veliku razlog žena i muškaraca. Nego sve što je Allah učinio, to je učinio da zaštiti i muškarca i ženu i da zaštiti moral na ovome svijetu. Prema tome vidjeli ste da tamo u Kurani Kerimu već se sasjeća e, zlo u korijenu. Vola takrebu zina. Ne kaže se nemojte činiti blud, jer kad prilike ispadnu, onda obično, obično se nešto učini što ne valja. I zato e, lijepi šerijat dakle zabranjuje ili sa zlo u korijenu kada kaže vola takrebu zina. Nemojte se približavati bludu. Dakle, sve što vodi u blud automatski postaje haram. to to odvajanje postaje haram. Makar ti garantiraju, kažeš ja to Inša Allah ta'ala, tako mi Allaha neću približiti toj ženi. Ali se zaključio u kući sa njom. Ono ti postoje haram, makar ti ne približio. Jer kako zna da se šeta neće prevarti, i da ti nešto neće loše učiniti. Također odvajanje ili e, sjedinjavanje muškaraca i žena na raznim sastancima, školama i slično tome. Međutim, treba oti računa o tome da je dakle Islam to poduzeo da bi zaštitio muškarce i žene. I sve ono gdje, gdje neće doći do nemorala, na neki način islam tolerira. A tamo gdje će doći do nemorala, to zabranjuje. Makar to mi pravdali učenju Kur'ana i raznim drugim ovaj, fardovima koji su napropisani u Kur'an i jer se ne može jedan i bad izdržavati na nešarijetski način. Međutim, problem je kod nas, mi kad živimo u ovakvim sredinama, kako to ispuniti? Kako ispuniti taj fard da i žena uči kao muškarac, jer ona nema ništa manje pravo niti obavezu da uči kao imi. mi. Prema tome, njoj se mora omogućiti. Ne možemo mi ženama zabraniti reći vi ne možete zato što ima mješavine, a mi možemo. I mi muškarci idemo, a one na neki način zaostaju. Prema tome, njima se mora omogućiti. U me hadisu koga spominje Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin, e, sva ulema smatra da se ovdje podrazumija pod ovo ala kulli muslimin, dužnost e, izučavanja nauke, dužnost svakog muslimana, misli se na muslimana i muslimanku. I zato se nekim rivajatima spominje muslimin wa muslimatin, E to muslimet tim, kaže islamsko ulema ono muhadisi posebno, da je dodatak, da to ali islam nije izgovorio, jer se njim podrazumijeva muslimin i musliman muslimanke. Kako god je njima vjerovati i muškarci vjerovati, kako god je nama i njima, kako god nama učit, i njima je učit. E sad mi moramo ženama obezbijediti načine, obezbijediti mogućnosti. Ona kako god mi učimo mora ima da uči. I ne može se onaj, razumijete, ostavljati žensko čeljade i reći, eh, je uvijek, a mi moramo raditi uvijek. I zato sam ja nije govorio, braći, sve kažu mi, onaj nemamo za to uvjeta. Imamo mi uvjeta i za to. Mi možemo naći načina. Mi možemo danas u ovim sistemima koji se nazivaju demokratskim, iako to nije prava demokratija, ako to nije prava sloboda. Međutim, možemo iskoristiti ono što možemo. Allah je dao da oni u mnogim svojim zakonima omogućavaju to. Da mi možemo tražiti. Jer obično što je demokratija? Vladavina većine. I kad većina muslimana u zemlji traži da budu ženska selja dodvojena, ona to kroz, na ovakav sistem koji je danas u zapadu postavljen, već može u velikom ostvariti. Mi se moramo izboriti za to. I na zapadu da naše djevojke, naše žene da studiraju, da uče i da im se omogući taj način da ne dođe do fitnuka. E kako to ostvariti, to je pitanje naše, to je na nama obaveza. Ono što je Kur'an rekao, znate svima i sunni poslaniku, ali su nam i nima E kako sad mi ostaviti po strani, a samo mi napredovati u tom pogledu. A nemamo načina da to radimo na ovaj način kako se danas radi, gdje se fitne pojavljuje, gdje se pojavljuje nemoral. Dakle, moramo izbjeći nemoral, a moramo osposobiti naše žene i majke da budu prvi pedagozi, prvi psiholozi, prvi lekari, našoj djeci i ostalima. Prema tome, kako to ostvariti? To je pitanje za razmišljanje, to je pitanje, recimo, za ove skupove, da se pokuša naći način kako to ostvariti. Evo, recimo, kod nas čak i u Zemljici i drugim mjestima, gdje većina muslimanskog življa. se da nastavnici recimo naređuju curicama u osnovnoj školi da se skidaju i da moraju biti u sportskoj opremi, onoj, vidjeli ste, koja je daleko, daleko onaj, e, ispod tog nivoa običnog čovjeka, kamo muslimana. Međutim, tamo gdje god je roditelj reagovao, i neko od nekoliko ljudi, uopće direktor, svi su dozvolili da ta djeca u trenerkama rade, ako i nije djeca pokrivena da radi u trenerci i, da se ne, ne na način kako to želi taj dotični nastavnik. I suda se gotovo uspjelo, a tamo gdje ne reaguje narod to ostane i to prolazi. Samo tome mi moramo svoja ta prava koja imamo, na što imamo pravo ostvariti. A tamo gdje god je fitne mora se izdješiti. Tamo vam da žena ide u džamiju, ako će biti fitne to je, ona, ona neće ići u džamiju. Vi znate Poslanik sallallahu kaže nemojte zabranjivati Allahovim robinjama da idu na jaci i na saba. Međutim, u vrijeme Azreta Iša ona kaže zabranite ženama da idu u džami. Kako ćeš ti zabraniti ono što je Ali Salam dozvolio? Kažu, a kaže da su žene se ponašale u njegovo vrijeme ovako, on bi zabranio. Prema tome, ako nema pitnika ide u džami. Nema fitne, i u i zabranimo kamo u školu. Prema tome, mi moramo obezvijeti mehanizme da ne dođe do fitneta i nemorala. Ako obezvijedimo, žena može slobodno, ona dakle da studira i da radi. Ako ne možemo to obezvijeti, onda je bolje sačuvati dakle, moralni kriterije, sačuvati minimum vjere, nego onaj dopust da ima neke informacije, a da ode van svoje vjere. Kada musliman sa katolkinjom da li je dozvoljeno vjenčanje, e, da li je dovoljno vjenčanje samo općinsko ili mora i Znači, ti živiš na zapadu. Na ovo prije pitanje koje je spomenuto, radi se o stavljanju kreme e, na lice kad žena klanja. U svakom slučaju bolje da se toga ovaj, Drugo, vezano za katolkinje. E, iako e, kršćane, kršćanke i židovke u osnovi, iako je to E, načelno dozvoljena u islamu, ali islamska olema je postavila uslove kod gdje sa njima. E, ti uslovi su, među ostalog, da oni nisu od onih koji su sa nama u ratu, što znači nema ženitbe sa hrvatskama niti Srpkinjama, koje su, čiji su bili muževi, očevi i tako dalje u ratu sa, samostimarima. Drugo, e, drugi uslov jeste <clears throat> da je musliman e, taj koji će ispunjavati vjerske propise u tome, u braku, a prije svega koji će e, djecu odgajati u, u takvome braku. Dakle, ta žena prilikom e, takvoga braka sigurno da ima i načina da primi islam. I treće jeste da ta žena koja kaže da je katolkinja i židovka, da ona nije komunistinja ili neke druge ideologije, iako su njeni roditelji katolici, židovi i tako dalje, ali često se desi da danas se nosi samo ime kršćansko ili židovsko, a da oni ne imaju od te vjere ništa. Već su komunisti i, pripadnici drugih ideologija, budisti, Hari Krišna, svjedoci Jehove i tako dalje. Svakako da sa takvima, dakle, koji ne ispunjavaju ove ustave koje je Ulema postavila, nije dozvoljeno da se živi. Drugo, da li će čovjek e, se oženiti, dakle da li je dužan šarijatski da se oženi pred imamom ili kadijom i tako dalje, e, da li je dovoljno u da se oženi kad ženi takvu, dakle ženu, djevojku koja je židovka ili kršanka. U osnovi e, dužan je musliman da ispoštuje uslove i šartove koji su postavljali prilikom braka. A to su da budu dva pravedna svjedoka da je nehr zagarantovan koji će se dati toj osobi i velik da postoji. To jeste da ima e, staratelj koji će dozvoliti e, sklapanje toga braka sa te ženske strane. E, svakako da to se može ostvariti e, pred imamom ili pred ovlaštenom osobom, pred ulemom, alimom, nekim i tako dalje. U ovom slučaju, dakle, nije dovoljno što je ona to što je ona e, kršćanka ili židovka, da se samo u opštini vjenčaju, već je potrebno pred imamom da se to zabilježi. Drugo važno pitanje prilikom e, ovakvoga braka. Jedno pitanje... Dakle, uglavnom je ovo pitanje podiže, ne bismo sada ne bismo znači- u njemu. Uglavnom potrebno je da se vjenča i pred ovim i pred šerijetskim. S tim što naglašavam ovdje da imamo slučajeva gdje čovjek se vjenča pred i ništa više se ne vjenča, ništa više ne uradi. I onda imamo jednog sistema državnog koji bi takvu osobu prisilio da ispuni obaveze, da daje alimentaciju, što je šarijetom svakako utvrđeno prije nego što oni to ovaj utvrde, što znači što, e, djeca koja ostaju kod te žene, potrebno je da otac plaća majci i da izdržava to dijete. Da se ostvare prava i tako dalje e, i zato je potrebno da iako mi e, u osnovi e, ove sudove mimo šarijetskih da oni nisu ispravni ali je potrebno nečim da, da se garantuje nekom vlašću da se garantuje ispunjenje onih prava koja i onako šarijet ovaj garantuje i Dakle, brak nije nikakva formalnost da se dođe samo predođu ili kao što nekada imamo slučajeva i to posebno upozoravam tajni brakovi. To je haram u islamu i ne smije se to činiti jer brak mora biti oglašen. I ne možemo sada nas dvojica kolega se sastati trojica, hoćeš mi biti svjedok i otići u kuću mlade i niko ne zna i ništa više. I zato je prilikom braka dozvoljeno da se čuju defovi. Defovi za žene. Dakle, od muzike nije dozvoljeno slušati osim defove. I tada to prilikom tih svadbi, da bi se oglasila ta svadba. Da ono ne bi bila tajna. Sutra kad to vidi sa tom ženom, da ne kaže ono za hoda i se. Nego, to je njegova žena, svi znamo i tako dalje. Dakle, nema ima tajnih, ne tajnih brakova. I to mora biti javno oglašeno i da budu garantovana prava jednih i drugih u tome braku. Ako je žena u mjesečnom ciklusu, ciklusu hajsu, dakle, e, da li sada i, žena i muž smiju malo intimnije jedno drugo dodrivati? da da ne dovoljno. Što se tiče što se tiče žene, kada je u posebnom periodu, kada ne klanja i kada ne postoji, dakle u periodu mjesečnog pranja i hajda, nema smetnje da čovjek živi sa svojom ženom i čini isto ono što radi i kada je ona čista, osim e, potpunog onog e, odnosa koji ima. Dakle, može sve drugo raditi, osim što je žena dužna da, da prekrije od pasa pa do koljina. I tu je ovaj neće uopšte e, dodirivati. Ostalo tijelo je dozvoljeno. Ovdje u Njemačkoj ako su zaposleni oba bračna para plaćaju porez na zaradu jedan od njih na primjer 50% e, poreza pa da li, je dozvoljeno povrati jedan dio novca sa potvrdama na račun roditelja koji su već ala rahmetive preselili. Ne, ne, to ja ne bi ukođen. Najvažnije je da se za Allahom barek wa ta'ala ovdje ne igramo. E, pitanje ugovora je ovo. Ja ih alladina amene u bilo okud. Ovi koji vjerujete držite se ugovora. Kada su mušnici došli pred e, Herakla i pita i e, predvodio ih i, kaže Herakl, a je li taj koji se predstavlja za poslanika, je li ikada ugovor prekršio? S kim? S Kaže, on, da sam nigdje mogao, rekao bih, laž na njega, nisam mogao. Osim tu, malo sam iskoristio priliku i kaže mi smo sada pod ugovorom. Pa ne znam, hoće li ga ispoštovati ili neće. Nije rekao, ispoštovao je ugovor uvijek, u prošlom vremenu, nego ne znam, hoće li ga ispoštovati sada. Kad je tu sam jedino pokušao da, da sumnju ubaci. Što znači, dužnost je muslimanu da ispoštuje ugovore, radi se i ugovori pogledu muslimana ili nemuslimana. Jedino što ne smije biti u ugovoru što se ne može ispoštovati, to je kršenje Allahovi i tabaraka wa ta'ala propisa. Dakle, ugovori koji su zasnovani na haramu, koji dozvoljavaju haram ili koji zabranjuju halal. U tome je slučaju وَلَوْ كَانُتْ مِئَةَ شَرْ Nema tu ovaj, makar stotinu uslova bilo, to nije ugovor koji, ko, koji ovaj može biti ispostavljeni. U ovom slučaju ljudi koji su došli ovdje da rade među nemuslimanima došli su pod određenim uslovima garancijama. Ti kao radnik ovdje ako ne radiš mjesec dva da će ti oni da imaš ovu vrstu i novu pomoć. Imaš pomoć dječji, dodatak, imaš pomoć za bolesničko, imaš pomoć za, za porodinsko, i muško i žensko. To je možda nepoznato našim gostima, ali ovdje, molim, još do toga negdje nije došlo, negdje jeste došlo do toga da i muškarci dobivaju porodinsko, kad čuvaju djecu kod i tako dalje. Uglavnom, hoću da kažem, ovaj, u velikoj mjeri gleda se da se, da se ovdje prava. I ne znam da ti ko začinu pravo, ipak je eh, na neki način pravna država, ti možeš suditi predsjednika države, možeš tužbu i niko ti to neće ovaj, spriječiti. Traži svoje pravo tim što je problem ako ti svoje pravo ne znaš i ne tražiš da nikad ti ga on neće dati. To, to je jedno pravilo ovdje. U tom slučaju muslima nije dozvoljeno da uživa mimo onoga što je ugovorom dogovoreno i što je poznato. Što znači ako bi se otkrilo da je uzeo to, bio bi na neki način sankcionistan, kažnjen i tako dalje. Osim u slučaju ako je ista ta država njegovo pravo zakinula. Ulema kaže, dozvoljeno mu je uzeti u onolikoj mjeri koliko je zakinut u svojim pravima, ali pod uslovom da to ne izazove veću štetu od, od dobivanja koristi. To znači da će se reći, pa pogledajte, lopom tako dalje, tako dalje. Nego samo ako si siguran i bezbjedan da možeš vratiti u onolikoj mjeri ukoliko je, ukoliko je tebi tvoje pravo oduzeto ali ti ne može svak sebi svoja prava određivati, nego to treba ipak pitati i treba poznavati i, i tražiti svoja prava da ih ostvariš. Hoću nešto da naglasi, a to je krađa je krađa, krađa je haram i ukrađeni metak je haram i metak. Znači da ga muslima ne smije upotrebljavati niti smije tim imetkom svoju porodicu hraniti. A plus dodatno tome, da li bi iko od nas dozvolio da se kaže eno ga muslima na krađa? Znači, nema ti, para da ponizi svoju vjeru, da ponizi one principe za koji stoji. A to mu na kraju krajeva i nije, nije ni dozvoljeno. Ako ima pravo koje, koje mu i onako pripada neka ga traži, inače mi smo došli u mjesto gdje žive nemuslimani, a hoćemo tu da uspostavimo islamske propise. Dakle, u ovom slučaju čovjek je došao svojim nekim grijehom ili nekom svojom slabošću na ovo mjesto da ovdje živi, treba nastojati prije svega da ovdje stalno se ne uvatani, već da bude ovdje privremeno, imao državljanstvo i nema i da se odavde, inša Allah, kada Allah odredi da ide među muslimane. Jer kasnije, kasnije, hvata se za glavu, čupat kosu, kad djeca odu u Jugendam, u tu jednu ustanovu, gdje jednostavno ga ona zaštiti da su protiv i i roditelj više nema nikakva utjecaja na svoje djeto. kasno je sutra kad djevojka ode za kafira, kasno je sutra, onda neće pomoći ni taj kinder neće pomoći ni ovaj, ni onaj, zaista ćeš ti odgovarati pred Allahom Đelešanu za sebe i za svoju porodicu. Kur'an sjajit kaže, ja i amanu kuam fusakum ahlikum nara. Boj, ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Ko je od nas spreman za sitne pare, a koliko god se da svoje sitna para, koji je od spreman da proda svoje dijete? Koliko da ti ponudi hiljada maraka? A mi to možda radimo na jedan drugačiji, nesvjestan način. I zato budimo ovdje na okrenju. Zato Ima mogućnost da radim u vinogradu, da li mi je dozvoljeno ne znajući u koje sve ide groš. Čovjek nije ni dužan da ove stvari ispituje. Dakle, e, to je drugo što se to zove vinograd i ne treba ga tako zvati, nego grožđevik i tako kako hoćete, treba drugo neko ime nadmetali vinograd nije ispravno ovaj, e, da se tako zove. E, ako striktno zna, to je druga stvar, radi u vinogradu firme koja se bavi samo proizvodnjom alkohola. To je drugo pitanje. Znači, striktno zna pomaže tu, kao što znaš da će tvoje šljive otići u rakiju. To ne smiješ probaješ određenom, koji, koji se time bavi. Ne možeš reći ne znam ja šta će uraditi, a ti znaš. To nije opravdanje. Nego, ako radiš na mjestu gdje se bere grožđe, radiš pod tim ovaj svojstvom, ništa više, a ti ne učestvuješ u tome procesu. Hoće li otići za, za šećer, hoće li za sok, hoće li za vino, ti nisi ni u mogućnosti da to ispitaš. Dakle, to, to nije u tvojoj mogućnosti. A što je u tvojoj mogućnosti, nemoj svjesno i namjerno. A može se praviti i od grožđa, i od hurmi prave, i od svega što ima u sebi šećer. I posljednje, ako Bog da pitanje za ovu priliku, e, interesantno je, moderno, tehnički doterano, da li je dozvoljeno čovjek oženjenom da se dopisuje sa djevojkama preko interneta, vedeći da je dozvoljeno jer kaže e, ne, čuju, ne čuju se jel, i ne vide se i pored toga što ga savjetim da čita Kur'an i da provodi vrijeme slobodnu ibadetu one neće uopće da čuje nego kaže i ovo je da dopisivanje sa braćom i traženje braći ženi preko interneta a za mene nema vremena za savjetovanje i još su e, nabavili čak internet u mešidu tako da moj muž ode da klanja u kući se vraća poslije ponoći a tu još nije klanjao a ja ga pitam što nisi klanjao u džami, kaže mi zakasnio sam u džemat i sad se ja pitam u što je proveo četiri do pet sati. Ja, ovo ovaj, imam je glavno. Ukratko je sami sasvim. Mada. Ako moram ovo da se ide to zvuta, ništa nema, nema večera, ovi ima to vlada, samo pa ćemo tako onda pa odgoditi, ali ovo završi i da ti... Hajde, da ti završiš ovo pitanje. Nema sumnje da je korištenje interneta maca e, dvije ošlice. On se može korisno iskoristiti. I zaista vidjeli smo, ima posebnih programa, jedan program zove se El Mimber, u kome imate na stotine hudbi pripremljenih. Imate programa gdje će vam dati najnovije informacije iz Čečenije. Imate programa gdje ćete naći razne islamske programe, sadržaj, e, e ovaj, sa E, sa braćom, braća s braćom, sestra sa sestrom i tako dalje. Način kontaktiranja, da ti kontaktiraš sa djevojkama, sa ženama ili žene sa, sa muškarcima, to nije e, dozvojeno islamom. Zar svako od vas, ako neko radi na tome, ovaj, zar ne osjeća da šeitan u njemu proradi kad se tamo pojavi žensko ime i pita kako si i šta si. Bez obzira, šeitan stoji na srcu i čeka. To nije od tvoga gapleta. I on je el vesva, koji stalno vesvese ti donosi. Spomeneš li Allaha, on je el hannas, koji bježi. Ali, ovaj, nikako se ne smije desiti da se da se ovi programi koriste za haram stvari. Inna sema wal basara wal fuada kullu ulaike kane anhu mas'ula. Zaista će sluh i vid i srce sve će to biti pitanja. I to se ne može sakriti. To je zabilježeno. Jesi li ti to pogledu, taj pogled je zabilježen. Pokazat će se na kjameckom danu. Ome jamel mi skale zrretin hajra jera, ome jamel mi skale zrretin šarajan. Jesu li koliko trun atom uradio dobra, vidjet će se. Jesi zla koliko atom uradio, vidjet će se. U najmanju ruku, pored azaba sramota, od prvi do posljednji svi da te vidi. I onda šta osjeća taj, šta osjeća taj? koji ulazi u takve programe. I ne samo takve programe, nego i u druge, gdje se gleda nemoral i tako dalje. Gleda jer ga ko vidi, okreće se, zaključa vrata i za sebe, zar se ne boja Allah, jehafune minem nas, wala hafune min Allah, wa huwa ma'ahum, iz yudejituna ma la yurda min al-qawr. Boje se ljudi, a ne boje Allah, a on je s U tom času, kad to čine, Allah ih gleda, Allah ih prati, Allah zna o tome. I zato čovjek mora biti svjestan da svaki čas možemo smrt doći. A bit će proživljen onakav, onakav kakav i preseli. Bilo ih je, nažalost, koji su gledali svakakve programe, svašta radili preko toga interneta, pa i smrt je zadesila. Kakvo proživljenje oni očekuju? je, nek takvi znaju da neće, neće prihvatiti ni za jedan haram manji ili veći, a da mu kazna još na dunjaluku neće doći. U najmanju ruku bit će uskraćen ljepote i rahatluka sa svojom ženom. Allah ti dao halal, a ti tražiš haram, pored halala. Znači da nećeš imati slast i onome halalu koji ti Allah dao. I zato po hadizima ali se sallam koji su zabilježeni u Ahmedovoj zbirci hadisa gdje se kaže nijedan nijedan musibe čovjeka ne zadesi, a to nije njegovim grijehom koji ga je zaradio. I zato koliko smo vidjeli onih koji su uzeli preko interneta i tražiti sebi žene i drugima i tako dalje, a zapustili svoje porodice. Koliko smo vidjeli one koji su tražili nekakve programe pa su neuzobila ostavili namaz. Koliko smo vidjeli onih koji su nakon pravoga puta otišli na krivi put i vratili se neka se takav boji Allaha tabaraka wa ta'ala. I takav i takva. Jer ova vjera, nakon što nisi znao, ni prije nego što si saznao, nisi bio tako ni odgovoran. Kad si saznao, pa najmjerno sada vrišiš i povlađuješ svojim strastima, vallahi, boj se Allaha. Nemoj se sa Allahom igrati. Jer ako se Allah ljuti na tebe, u tom slučaju nećeš lako, nećeš lako se vratiti. Nakon što ti je istina se pokazala jasno. وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون Allah neće staviti jedan narod na kušnju da idu dalaletom nakon što ih je uputio pravim putem dok im ne kaže i ne objasni ono čega se trebaju čuvati. A ti znaš, a ti imaš halal, a tražiš pored toga harame, Boga mi to, to je izazivanje uzvišenog Allaha Đalešanuhu i, i prizivanje njegove sržbe. se da pomislimo šta se radi iz naše breće u Palestini, šta se radi u Čečeni, jesmo čuli na jesmo čuli šta se radi u Indoneziji, da je džamija puna klanjača spaljena. Jesmo čuli zadnje vijesti, mi se povodimo za svojim strastima, jesmo čuli da ima porodica koje nemaju šta jest u Bosni, koji vjeruju iz njihovih domova, a mi se povodimo za dunjalukom, zaista ne znamo šta je veće iskušenje. Je li siromaštvo ili neimaština ili bogatstvo kada se čovjek osili. Musa a.s. kaže u dobu Rabbena innaka atajta Fir'auna wa malaehu zinata wa amwalen fil hajati dunja. Rabbena li yudillu an sebilik. Li yudillu an sebilik. Bože ti si dao faraonu i njegovim velikašima i metak i ukrase ovoga svijeta Bože samo zato da skreću sa svoga puta. Da oni skrenu i da drugi odvode s pravoga puta. I zato iskušenje je i metak imati. I budimo toga svjesni. On je blukom bi šerni Iskušavamo vas i dobro i uzlo. I u imetku i u I zato Resulullah alaih sato salam u svome hadisu kaže La hasada illa tini. Nema zavisti osim u dvije situacije. رجل آتاه الله القرآن ودرجوا رواية آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها آناء الليل والنهار čovjek كم الله dadne قرآن ili مدرس فأون on po إذا لنوش وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا I كم الله Allah dadne فَهُوَ يوفقه فِي سَبِيلِ اللَّهِ ana el I on ga troži na Allahovom putu noći i dani. Dakle, iskoristi blagodat koju ti je Allah dao. Pomozi svojoj rodbini prije svega, tebi i svojoj rodbini, svojoj porodici. Nabavi literaturu koja je hajr. Iskoristi ove programe. Da Danas imate programa teđvida, učenja harfova, programa tekstira, programa čuda jedno da se to iskoristi na hajr način. Čovjek neće hajr, hoće haram. Zaista je to od zavođenja šeitana. I zato obratimo pažnju na ovo i gledajmo da ustrajemo na pravom putu. Zato